огризнувся дрібний кощавенький водій, утричі менший за товариша. Якщо цей чудовий міст витримає мене, тоді ви вже зважитесь, брус. Машина ваша, а вже ж, я вас добре розумію, але й ви, ви свою занапастили, то підібгайте хвіст. Хочете й мою занапастити, а заразом і мене? Боронь вас, Боже, брус, по жіночому замахав руками Лоу і голос його теж став писклявим і тримким. Хочете, я сам сяду за кермо, а ви прийдіть пішки. Ну, кажіть. І не подумаю. Тоді дивіться, брус. Патрік Лоу, який важив 300 фунтів у самих трусах, став посеред місточка і заходився вистрибувати. Брус, гляньте. Його відлито з найкращого бетону фірми Свіфт. Якщо це канадська фірма, відповів Мілтон Брус, то її продукція не варта собачого посліду, сер. Вам повилазило, що цей паскудний перемет нікчем набрила снігу, яку ви називаєте мостом, уже хитається під вами. Чотирнадцять чоловік, затамувавши подих, чекали, що сніговий міст ось ось провалиться і шугне вниз потягши в прірву гладкого механіка, який так легковажно стрибав на його найтоншому хребті. Та канадець стрибав і витанцьовував, розпашивши від намагання довести брусові усім, що жодної небезпеки немає. І лунка розколена в правічному льодовику, мов би й сама дивуючись із людського зухвальства, покірливо відгукувалась на кожен його удар. Нарешті Патрік Лоу знесилився, сів посеред містка, відкинув зарослий паморозю капюшон і почав обмахуватись рукавицями. На 20-градусному морозі ця картина могла б розсмішити будь-кого. Та в гурті й досі панувала тиша, і крізь рипіння снігу під ногами почувся голос канадки Кет. Філе, чому ви мовчите? Ви повинні йому заборонити. Це вплинуло на всіх, насамперед на Мілтона Бруса. Він підійшов до помаранчевого тягача, з ненавистю глянув на жінку, яка рано чи пізно мала зіграти свою ганебну роль, і сказав Патрікові Лоу, ви просто смердючий сальтисон, пате, хай вам чорт на вашу відповідальність. Дайте я, сказав Лоу. Ви хочете послати собаці під хвіст і мій візел? Але я не такий дурний. Він заліз до кабіни і, не зачиняючи дверцят, неначе це могло його в останню мить урятувати, рушив до містка. Може, не варто, Брус? крикнув йому начальник групи але водій уже його не чув або, що вірогідніше, зігнорував. Оранжевий всюдохід, який у промінні низького сонця здавався кармінно червоним, поволі наближався до снігового містка. Патлоу підвівся і вийшов на берег тріщини, даючи дорогу кораблеві полярних пустель. Мілтон Брус вистромився з кабіни, для чогось глянув назад пригальмував за два ярди від прірви. Тоді почав з проквола виводити візел на місток, додержуючи напрямку. І коли передня пара гусениць уже була на містку, вся середина цього нерукотворного дива, його найтонший вигнутий зі споду хребет, раптом проламалась і з виттям полетіла в прірву. Усе це тривало одну коротку мить. З того берега почулися крики, і весь гурт людей мимоволі шарпнувся вперед. Кеттрін уп'ялась в лікоть філові маршу. Американець теж підсвідомо вхопився за її рукав. Задніми гусеницями візер іще був на кризі, а передніми уже на зрадливому сніговому містку. Мілтон Брус вимкнув щеплення і він став, кривавий і розпачливий.